jubileo de large mensa artisto. En cetiu iaro 2018 oni rememoras la nascidion de granda artisto. En 1918 nascidis la usonano Leonard Bernstein, quiu estis unu e la plei eminentei musicistoi en la dudeca iarcento. Omagi al li, oni programis ci iare en Brasilo presenton de lia meso, cio neniam antaue ocasis en citiu lando. Lau diversei aspectoi, li estis musicisto cum tre forta personetso. Relate al lia privata vivo, oni ofte multon commentas, sed citiu aspecto shainas al mi mal pli signifa OL LIA LIBERA SPIRITO CHIEL ARTISTO. LI ESTIS PIANISTO, DIRIGENTO, KOMPONISTO, PRODUCTANTO DE EVENTOI, CAI POR TIEL DIRI, PEDAGOGO. FACTE, LI DEDICIS GRANDAN PARTON DE SIA ENERGIO ALLA JUNULARO. LI PROPONIS CONCERTOIN AL JUNULA PUBLICO, cae vercis educa in texton tiu cele. Exemplo de lia largia concepto pri musica arto estas tio che li ofte transpasis teoria in limoin inter classica cae popola musico. Quancam li plenumis severan lernadon en universitata nivelo, lia musico estis flora. Liai temoi por arta vercado estis amplexai. Bibliae temoi, meso, jazai ritmoi, iuda liturgio, modernai operetoi, kino musico. Li lasis componajoin, kiui farigis modernai classicajoi. Ni menciu du el ili. La unua estas eble lia pleconata verco. Racconto ELLA la Occidenta Regiono West Side Story Opereto 1957 quiu FARIDIS filmo lancita en 1961 Gi en havas am historion locitan en New Yorko quie batalas inter si du rivalai strat bandoi inspirita iela dramo de Shakespeare Romeo cae Iulieta. Celcae canzonoi en tiu verco farigis tre popularae. La dua estas sinfonio, la agio de anxio, el 1947. Sento plena verco, cies movimentoi estis inspiritae ie la sam noma longa poemo de la angla autoro Winston Auden. En tiu verco, la piano sonas forte kiel parto de la orchestro mem, en tute neordinara maniero. Ancao gi en havas jazain elementoin. Kiel dirigento, Bernstein staris antau la plei gravai orchestroi. Li portis sian brilan musicon alla mondo dum siai multai excursoi li estis ne nur talenta, sed carisma. Pro tio, li ricevis amason da premioi, ca estas reconata unu anime kiel eminenta artisto el la pacinta iarcento.